Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Evo danas ponovo ovdje imamo gosta iz mreže Mladi Hrvatske, to je Nikola Buković. Dobar dan. Dobar dan. Sjećate se, mrežu Mladi Hrvatske predstavljali smo već u prošlim emisijama, zbog čega je Nikola danas ovdje. To je predstavljanje infodana mreže Mladih Hrvatske i kampanje Zarazi se aktivizmom. Pa evo možda sad samo za početak, evo za one slušatelje koji ne znaju o čemu se radi, šta je to uopće mreža mladih Hrvatske. Znači, Mreža mladih Hrvatske je krovna organizacija mladih, krovni nacionalni savez koji okuplja 56 organizacija mladih i za mlade iz cijele Hrvatske ono što je važno spomenuti jeste da smo mi, mreža je članica paneuropske organizacije e, Europskog foruma mladih koja predstavlja ovakvu strukturu na, na europskoj razini i prvenstveno ideja mreže jeste e, promoviranje i zagovaranje transparentnih, e, inkluzivnih javnih politika na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ovdje smo prvenstveno, kao što si ti spomenuo, e, da predstavimo neke od novih aktivnosti mreže za koje smatramo da imaju neke zanimljive komponente koje integriraju i javno zagovaračke aktivnosti i edukaciju i promociju e, stvari koje mi radimo. Možeš ok, ovako o, o aktivnostima koje mreža mladih provodi u sklopu infodana. Infodani su naš u stvari pokušaj da malo decentraliziramo svoje aktivnosti iz Zagreba. E, bilo je dosta prigovora i unutar članstva u posljednje vrijeme da su aktivnosti mreže koncentrirane u Zagrebu koliko god da, da, to jeste tomu tako velik dio razloga zašto je tako bilo je činjenica da, da mi baratamo s dosta ograničenim resursima. Tako da ove godine provodimo infodane koji su već održani u tri makroregionalna središta, znači prvi su bili u Rijeci u rujnu, drugi u Splitu krajem listu listopada i onda 29. E, i 30. u Osijeku i sada slijedi od 16. do 20. studenoga u Zagrebu Info tjedan koji će uključivati nešto više aktivnosti. Generalno do sada u infodanima, u dosadašnjim infodanima smo e, provodili e, konzultacije sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave o provedbi zakona o savjetima mladih. Zakon o savjetima mladih je jedini zakon koji je isključivo namijenjen za mlade u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe isto tako mreža je bila vrlo aktivni zagovarač, jedan od e, sukreatora toga zakona koji je donesen u veljači 2007. gdje smo zamijetili da postoje određeni ozbiljni problemi u provedbi toga zakona, da jedinice lokalne samouprave, ali sami mladi savjetnici i savjetnice nisu, nisu upoznati sa tim zakonom i mogućnostima koje on nudi. Nastojanje je da u sve četiri makroregionalna središta okupimo što veći broj E, ljudi iz jedinica lokalne regionalne samouprave koji obično surađuju sa sajtima. Znaš, Koliko je to bilo ono, uspješno? Koliko su se odazvali pa- rado članovi lokalne regionalne pa reći, Bit ću vrlo otvoren. Vrlo smo zadovoljni s konzultacijama koje smo imali u Rijeci i e, prilično smo zadovoljni u Splitu. Sa Splitom Osijek je bio dosta slabiji i u tom smislu e, planiramo eventualno u budućnosti provoditi konzultacije u Osijeku, znači u, u, istočnoj, u istočnoj Hrvatskoj Hrvatskoj po županijama, jer jednostavno izuzetno nam je bitno da postignemo jedan ujednačen standard provedbe tog zakona koji će znači bit postojati dakle na nacionalnoj razini, ali znači koji će ostvariti lokalne efekte. Jer ovo je posebno važno za, za lokalne zajednice. To je jedan izniman prostor slobode za mlade ljude iz prvenstveno za e, sektor mladih u pojedinim, e, u pojedinim lokalnim sredinama da zastupaju svoje interese i da stave određene stvari na dnevni red koji su im jako bitne. Ovo je u stvari jedan uvod u priču o aktivnom zagovaranju izmjena i dopuna zakona o savjetima mladih. Dakle, nakon što još budu provedene konzultacije u sklopu Info tjedna u Zagrebu, u mjesecu siječnju će mreža mladih u Zagrebu organizirati veliku konferenciju koju će pozvati predstavnike svih savjeta mladih iz Hrvatske. Znači, ovo su bile, samo da ponovim, konzultacije sa predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, baš sa predstavnicima savjeta. I onda ćemo te impute koristiti za formiranje naše pozicije i o potencijalnim izmjenama i dopunama i poboljšanjima tog zakona. A kako sad, sad savjet mladih? Jel imaju svi gradovi sada? Ne, nemaju ne, ne, nemaju. Za sada recimo na, na razini županija e, postoji 13 osnovanih e, županijskih savjeta mladih. E, sa gradovima je situacija dosta solidna, 30 gradova ima od 140 otprilike koliko u Hrvatskoj ima, ali to su zaista brojke koje bi trebalo provjeriti, ali ono što je istina jeste da smo posebno, dosta smo nezadovoljni situacijom u općinama. Znači u manjim sredinama ili se zakon e, jako nezadovoljavajuće provodi ili jednostavno za zakon o savjetima mladih nisu čuli, a sukladno tom, tim zahtjevima, zahtjevima koje zakon postavlja, sve su jedinice lokalne i regionalne samouprave bile dužne u Hrvatskoj u roku od šest mjeseci od e, donošenja tog zakona, stupanja na snagu bile su dužne osnovno osnovati savjet, savjet mladih. Jel? Tako... Pa, zbog čega je to takva situacija Sada, Evo, vi ste, dakle, bili ste ovih nekoliko makroregionalnih centara pretpostavljam da ste imali kontakte i sa manjim gradovima, općinama i tako dalje. Zbog čega je situacija takva da evo čak niti ne znaju da postoji zakon? Pa prvenstveno neki, možda, možda nisam bio dovoljno sam većina ih zna da zakon postoji, međutim neki broj jedinica lokalne regionalne samouprave vrlo da ćemo reći ne postoji političke volje tamo da se to napravi jer ne prepoznaju interes da, da pokrenu takvu priču tome zakon sam po sebi pogoduje jer nema e, jasno propisanu sankciju e, za, ne, za, za vlastito znači, nepoštivanje. u zakonu ne stoji obavezno se to mora napraviti. Zakon propisuje, ne, ne, zakon propisuje da, da u roku šest mjeseci u završnim odredbama da, da, su, da su sve jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne, e, dužne poštivati ga u smislu da osnuju jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali ne propisuje nikakvu sankciju za eventualno neosnivanje jednostavno postojala je situacija da u brojnim e, jedinicama lokalne i regionalne samouprave savjeti ne funkcioniraju na adekvatan način. E, uočili smo kronični nedostatak edukacije u tom području, makar zaista, zaista ostaje malo nejasno još uvijek, iako smo prošli određeni broj konzultacija, zašto je tome tako? Jer zakon zaista nije dug, nije kompliciran i ovlasti i zadaci e, savjeta su vrlo jasno definirani. Imamo neke zaista situacije koje su potpuno kontraproduktivne ideji što savjet treba raditi. Znači, ideja savjeta jeste da bude e, reprezentativno tijelo, savjetodavno tijelo pri organima lokalnih vlasti koje znači utječe na lokalnu politiku za mlade. Ono što se u velikom broju u velikom broju situacija počelo događati jeste da e, su savjetima prebačeni određeni proračuni, osigurana im je budžetska linija i njima je namijenjeno da ne samo da provode određene projekte, nego čak da provode natječaje za, koje su namijenjeni organizacijama mladih. I to je zaista poda vrlo često sukob interesa, jer ti sam sebi dodjeljuješ novce koje e, udruzi kojoj, e, pripadaš, a pod B e, jednostavno dolazi do toga da savjet počinje istiskivati udruge mladih. Dakle, novac ide savjet, savjet, savjetu, savjet provodi projekte, manje novca ostaje, sredstava ostaje za, za organizacije mladih. Tako da to, je, to su problemi koje smo očili da zaista postoje. Pojavljuje se znači ta jedna velika dvojba da ili ne naknadama članovima i članicama savjeta. Došlo je do dosta flagrantnog kršenja zakona o savjetima mladih u većem broju, čak posebno makroregionalnih središta gdje su znači gdje su počele se isplaćivati dosta visoke naknade članovima vam savjeta, iako zakon eksplicitno zabranjuje takvu mogućnost gdje je rečeno da je obavljanje tog posla potpuno besplatno. Znači to je ovo direktno kršenje? Direktno kršenje zakona. Ono što je problem, mislim to sam htio istaknuti, znači u brojnim, brojnim stvarima zakon je još nedorečen. Jedan od razloga zašto jeste nedorečen je to e, što, što se mora otvoreno reći da ministarstvo obitelji koje je znači bilo zakonodavac, to jest kao resorno ministarstvo za mlade je ono to koje je guralo zakon kroz zakonodavnu proceduru, nije u brojnim odredbama propisalo podzakonske akte koji bi jasnije definirali provedbu e, pojedinih odredbi. Tako da vi imate recimo taj famozni članak koji propisuje što savjet sve radi, znači funkcije savjeta i onda imate posljednju odredbu koja kaže E, sve ostale djelatnosti od interesa za mlade ili tako nešto. I onda vi imate situaciju da se ta stvar vrlo široko interpretira, pa imate to da savjeti mladih pojedini osiguravaju dakle instrukcije u nekim lokalnim jedinicama, neki prave plesne škole, što zaista nije funkcija savjeta, nego je jednostavno funkcija organizacija mladih. Naravno da tu razliku... Znači da se tu miješe u biti... Od... Ono- Dolazi do ogromnog miješanja. To se može kad kada ishvatiti kada je riječ o manjim sredinama. Ali gdje je jednostavno vrlo često se preklapaju uloge ljudi koji su u sektoru mladih i unutar, i unutar samog savjeta. Ali naša pozicija unutar mreže je momentalno da bi se trebalo znači barem težiti razdvajanju tih pozicija. Jel? Tako da e, sada mi još kažem skupljamo inpute, vidjet ćemo što će biti e, što će biti u ovoj sjevernoj regiji gdje ima i najveći broj županija dolazi na konzultacije njih osam E, nakon toga ćemo jednostavno formirati naše pozicije i, ovaj, zagovarati određene izmjene i dopune zakona. Ministarstvo je najavilo formiranje radne skupine negdje u veljači ožujku 2010. koje bi trebalo raditi na izmjenama i dopunama i vjerujem da ćemo imati što za reći oko toga. Znali se tko će biti u radnoj skupini? Ne se još. Situacija, kao što su i naši slušatelji koji su slušali tu emisiju, ako se sjećaju, bili su članovi Karlovačkog savjeta mladih. Dobija se dojam da oni sami točno ne znaju koji je njihov posao. A ovo što si pričao oko organizacije plesnih tečajeva, škola, nekih priredaba, to definitivno nije posao savjeta mladih. Ne, nije ni pošto. Bilo je, bilo je dosta recimo reakcija na to Ma gledajte, to je kao nije tako bitna stvar. E, mislim, šta oni tu imaju savjetova? Treba raditi konkretne stvari, treba se uhvatiti ono što bi se reklo ruke, srca, lopata, jeli? Ali ljudi ne svačaju važnost toga da mladi imaju tu jedan kanal preko kojeg mogu artikulirati svoje pozicije. Jednostavno, savjeti daje šansu da ti kažeš što misliš da ti imaš dakle kvalitetne mlade ljude koji mogu znači direktno utjecati e, na pozicije lokalnih, lokalnih vlasti. Jer ono što, čega smo mi svjesni, ne bi sad ulazi u kvalitetu provedbe hrvatske nacionalne strategije, ali jer, jer to sad nije tema, ali općenito nacionalne strategije za mlade imaju tu ideju da, da decentraliziraju provedbu i predviđaju e, formiranje nekakve vrste lokalnih ili regionalnih programa za mlade. Zato što se puno potreba mlade populacije zadovoljava na lokalnoj razini u lokalnim zajednicama. I ako se svaki prostor koji se otvori za artikulaciju utjecaja, e, za mogućnost da kažeš što misliš i da, e, i da poboljšaš stanje u svojoj zajednici je vrijedan. I ne treba ga jednostavno odbaciti ako se pojave određeni problemi ili nejasnoće. Potrebno je educirati i dorađivati te sustave da budu funkcionalni kao što postoje dakle, u, u nekim e, razvijenim europskim zemljama sa jakom tradicijom youth policy A vi što se rekao, između, ovih, između oslog konzultacije i ove, što ste sad imali predstavljanje mreže po makroregionalnim centrima, radite i konzultacije s postojećim i potencijalnim članicama mreže Mladi Hrvatske. Pa kakva je sada situacija na toj sceni, dakle udruga mladih i za mlade, koliko su oni uključeni u sve skupa, u provođenje i zakona i općenito u, same savjete? Pojedine udruge, barem iz našeg članstva, nekako se distanciraju od priče o savjetima mladih. Najviše zato što zato što se zakon ne provodi dosljedno. Pojedini, pojedini savjeti su postali nažalost mora se, mora se vrlo otvoreno reći vrtići za pomlatke političkih stranaka gdje oni prenose <laughs> znači priču sa, sa nacionalne razine ideološke raspore koji, e, koji tamo postoje na, na nešto što se zaista toga ni najmanje ne tiče a to je pokušaj da na lokalnoj razini se poboljša položaj jedne konkretne skupine E, društvene skupine kao što su mladi, što je u interesu valjda za pretpostaviti svake lokalne zajednice. Tako da zaista postoji, zaista postoji različiti pristupi i jednostavno mi nastojimo ohrabriti naše, e, naše, lokal, e, naše lokalno članstvo i nacionalno da se, da se uključe i da se više bore i da prepoznaju tu priču. Vjerujemo da će se dosljednim provođenjem zakona, njegovim poboljšanjem, da će svim organizacijama civilnog društva E, stvar biti puno pristupačnija i zanimljivija i da jednostavno kada osjete da, da, se, da se bavimo, da se tamo bavimo konkretnim pravim stvarima unutar savjeta, da kada osjete da, da institucionalni okvir politika za mlade na lokalnim razinama funkcionira, da je ujednačen, da mogu utjecati, onda, će, onda, ćemo ih, e, onda ćemo ih imati više. A na nama je kao mreži da stvorimo situacije, um, nekakvu klimu za to. Jer e, mi ne mislim da možemo sada svaku od pojedinih članica uzeti za ruku i reći evo vidite, radite ovako, savjet tu. Mi provodimo edukacije za svakoga ko nas traži, međutim vrlo je bitno da se ljudi aktiviraju, da se motiviraju i da prepoznaju važnost u tome i da shvate da ne postoji sustav koji je od početka odličan, potrebno ga je graditi. što si rekao, savjeti mladi da postaju vrtići za političke podmatke, odnosno politi... neki, neki, neki. neki od, za podmatke političkih stranaka transferiranje tih ideja dakle sa ovoga sa nacionalne razine na lokalnu razinu. Pretpostavljam evo i što si sam rekao da neke udruge se ne žele zbog toga baš uključiti. Kako se to može spriječiti da savjeti mladih postanu igralište ili, ili kako se rekao vrtići? To je, to isto jedna od stvari koje je po, našem sudu potrebno malo ovaj, kvalitetnije riješiti, e, riješiti u zakonu. E, znači, e, ono što se često događa jeste da velik broj mladih ljudi nedovoljno jasno u zakonu propisano kako se otvara javni poziv za kandidaturu za, za savjet. Jel? vrlo često on završi u nekakvom lokalnom glasniku koji vrlo malo mladih ljudi čita i onda e, se niko ne prijavi, onda naravno su iz e, vrlo često jedinice lokalne i regionalne samouprave treba reći to isto, prisiljene uzet e, ljude iz, to jest mlade iz političkih pomladaka. Ja nemam apsolutno nikakvu, ovaj, niti mi u mreži imamo apsolutno nikakve predrasude prema njima, znači mi surađujemo sa, sa pomlacima političkih stranaka kroz koordinaciju sa, e, sa, e, e, sa svim pomlacima parlamentarnih političkih stranaka, tako da tamo zaista postoji sjajnih mladih ljudi. Međutim, problematično je kada jednostavno vi imate situaciju da koja nije tako rijetka kao što nas uvjeravaju iz jedinica lokalne i regionalne samouprave da za savjet recimo 9 ljudi im se prijavi 14 ljudi koji su svi iz, iz pomladaka političkih stranaka. Ili su čak što se često događa, što je vrlo nezgodna stvar, se prijavi preko udruge, ali su stvari dakle pripadnici, e, e, pripadnici pojedinog pomlatka. Jednostavno, gledajte, postoji više elemenata tog odgovora, znači informiranje je jedan od elemenata. Druga stvar je isto tako i važnost, e, važnost te kulture, mislim, političke kulture koja se s vremenom mora razvijati, da ljudi moraju početi biti svjesni toga da tamo ne zastupaju, niti, niti mladi iz organizacija civilnog društva ne zastupaju tamo svoju udrugu. Oni zastupaju komplet sve mlade na tom području i oni more posjeduju tu odgovornost da rade u, e, u javnome dobru. Znači, jednako tako kao i pomlaci političkih stranaka. Ono što je isto tako bitno jeste da se zakon mora e, bitno dosljednije provoditi i na jednom dijelu je nejasan gdje nije točno jasno koliko predstavnika iz pojedine udruge e, ili organizacije mladih je moguće da ide u, u taj savjet jedna od izmjena koju će vrlo vjerovatno mreža zagovarati kroz tu radnu skupinu jeste da se vrlo jasno definira da je moguće da svaka pojedina organizacija kandidira samo jednog člana ili da ima jednog kandidata u, u, u savjetu mladih. Dakle, to je, to je iznimno bitno. Međutim, kažem, još uvijek postoji ta jedna velika doza, važna doza e, osobne odgovornosti jer ideja jeste da se, da se ti ljudi skupe i da da dolaze iz heterogenih backgrounda, iz heterogenih pozadina i da artikuliraju nekako interese tog sektora i da ga zagovaraju na, da, nešto zagovaraju ili da nečim točnije savjetuju, savjetuju e, jedinice lokalne samouprave, a ne da znači prenose nekakve ideološke probleme koji obično nemaju veze s tim i obično dovedu do toga da, da ljudi vrlo lako zaključe, a gledajte, to nije tako bitno, ne trebamo se tim baviti, oni su tako i tako samo da tu uzmu naknade i tako dalje. I nažalost takva je situacija što u biti dosta mladih koji su uključeni u neke organizacije, nego općenito šire te, širok kruga mladih u nekoj sredini. Nakon šta se objavi da je e, osnovan savjet, samo odmahno rukom. Pa ne, još jednom mislim, ja, ja, ja takvim mladima ovaj, definitivno poručujem da je savjet jedan, jedan od prostora na kojima se znači, gradi nešto u zajednici, nekakav prostor slobode. Ok, predstavili smo vaš rad, konzultacije sa savjetima mladih e, i sa članica mreže mladih e, Hrvatske. Pa evo, vezano za kampanju Zarazi se aktivizmom, možeš malo sada reći o čem se tu konkretno radi? Zarazi se aktivizmom je kampanja koju nam financijski podržava Ured za ljudska prava e, Vlade Republike Hrvatske, a ideja te kampanje jeste da se, da se u stvari zagovara prevencija štetnog ponašanja mladih, a prvenstveno se razmišlja, e, e, se cilja na ovisnosti e, o različitim oblicima znači droga, legalnih i ilegalnih droga, kako se to kaže, jer, jer i alkohol cigarete su vrsta dakle legalne droge i nekim dakle novim oblicima ovisnosti kao što su primjerice ovisnost o videoigricama, ovisnost o hazardu, hazardu što se zove znači o kocki i kladionicama. Znači ideja je jeste e, i na, i na temelju toga mi gradimo našu poziciju i pozicijski, znači position paper, pozicijski dokument koji će u ponedjeljak 16.11. E, biti u Zagrebu predstavljen prvi put javnosti na, naš, na jednom okruglom stolu i raspravljen, e, da aktivno sudjelovanje dakle mladih u društvu ima pozitivne efekte na, na njihovo izloženost štetnim utjecajima, ovisnostima i tako dalje. Ono što je unutar toga važno za istaknuti jeste da se sva postavljena istraživanja pokazuju da e, mladi sve e, češće i sve mlađe posežu dakle za, e, za, za štetnim substancama i da je ključna uloga u tome uloga prevencije. Unutar civilnog društva isto tako su se pojavile vrlo vrijedne inicijative, vrlo vrijedni napori i kvalitetni projekti koji teže prevenciji. Mi želimo izgraditi jedan prostor i zagovarati jedan prostor čvršće suradnje E, između organizacija civilnog društva i države na tom području. I e, u tome vidimo veliku važnost e, različitih oblika aktivnog uključenja mladih, a to su znači volontiranje, to su dakle sudjelovanje u radu različitih udruga kroz bavljanje ili bilo bavljanje sportom, bilo, bilo jednostavno pokušaj da se unutar svojih zajednica mijenjaju stvari, da se svom djelovanju i životu daje neki smisao. A ovo je ovako prilično novo za mrežu mladih Hrvatske, Znači, obzirom da evo znamo vas da ste radili e, više na promociji politika prema mladima, osnivanje vijeća mladih i savjeta mladih po gradovima i županijama, pa kako se ovdje sad snalazite na ovome polju prevencije ovisnosti? Ja se toplo nadam da će nama ovaj organizacija iz članstva to reći kako se snalazimo ovo je, eh, da se razumijemo, sustavni dio politike za mlade. Ona, ona ovaj, eh, ima, ima i nacionalni program kao takav, ima jedno kompletno područje koje se time bavi. E, međutim, e, cijela ideja je da, da mi želimo malo stvar okrenuti kako bi se reklo na opačke, jel? Znači, mi želimo jednostavno, e, i to je, i to je na tragu onoga zašto, zašto se mreža zalaže, da se mladi prvenstveno gledaju kao resurs, ne kao određeni problem, jel? Jer vrlo često mi imamo situaciju da se o mladima unutar medija govori u kontekstu toga da, da postoji nasilje među mladima, da postoji znači da mladi puno, e, puno piju, puno, puno se drogiraju, puno puše, a vrlo se malo priča i osvješćuje se u stvari o tome kako neke dobre stvari radi sektor mladih, kakve izvanredni, projekti postoje u tom području. Tako da jednostavno mi želimo zagovarati, artikulirati znači, poziciju sektora, želimo vidjeti e, koje dobre prakse postoje i želimo pokazati državi i, i e, naravno i lokalnim vlastima da ta, ta znanja i te vještine mogu koristiti i u ovom području znači prevencije ovisnosti, i da mlade jednostavno ovaj, e, mogu, mogu koristiti kao partnere u ovom važnom pitanju. Znači da nisu mladi isključivo izvor problema, nego da su, i rješenje za mnoge stvari u ma, društvu. Ma, ma, apsolutno. I jednostavno da je potrebno mladima dati mogućnost da odlučuju, da im je, mo, da im je potrebno dati šansu da, e, da iskažu svoje mišljenje i da ta priča e, može zaista, zaista ovaj, e, na sjajan način utjecati na, e, na rješavanje brojnih problema. Znači, da, da ovisnost, e, prevencija ovisnosti, to je, to je uža tema, međutim kampanja cilja na generalno e, osvještavanje kako društva, tako i javnih aktera na to da se, da se mišljenja mladih i njihove dobre ideje, njihovi dobri inputi, da im se treba dati prostora i da trebaju biti saslušani i da im se mora omogućiti da utječu na, na javne programe. Ok, sad si mi već odgovorio na sljedeće pitanje, e, koja je razlika od dosadašnjih kampanja znamo da evo od osamostaljivanja Hrvatske bilo je mnogo kampanja protiv e, iz nekakvog suzbijanja ovisnosti, a evo ovo je sada potpuno nešto drugačije. Ova kampanja u stvari je bila dosta low profile kampanja za sada. Znači mi smo prvenstveno putem javnih e, određenih javnih tribina i sada putem e, distribucije određenih e, promotivnih materijala preko našeg članstva preko znači različitih obrazovnih institucija pokušali smo dakle do, do mladih korisnika dopriti tim putem. Međutim ono što, ako, ako ono što će biti sada malo dakle snažnije i pokušat ćemo napraviti nekakav širi odjek je snima snimanje jednog e, video spota koji će znači e, biti, e, biti distribuiran na većem broju i postavljen, nadamo se, na većem broju medija, to, to jest internetskih portala koji koriste, koji koriste mladi i ono što je dobra stvar u toj cijeloj priči jeste da vjerujemo da, da će on na jedan prihvatljiv način pokazati važnost aktivizma, da će pokazati e, mladima zašto se dakle bitno uključiti, a onda s druge strane vjerujemo da, da, e, da će to imati jednostavno i vrlo dobar utjecaj na smanjivanje broja mladih koji, koji, se ne, koji neprihvatljivom ponašanju kroz ovisnosti i, i, i slično. U Centru za mlade na Gazi da održati radionicu za savjet mladi u Karlovcu. Šta je najvažnije uputiti članove savjeta? Šta bi oni trebali znati? Napravit ćemo nekoliko stvari. Dakle, ono što prije svega treba vidjeti kako oni stoje momentalno sa, svoj, sa, sa poznavanjem zakona i sa uopće svačanjem toga što oni, što oni jesu i što trebaju raditi. Nakon toga vjerujem da ćemo, da ćemo s njima e, izlistati određeni broj prioriteta koje oni vide E, da je potrebno napraviti znači neke recimo tri ključne stvari koje idućih šest mjeseci potrebno napraviti u Karlovcu i vidjeti koliko je to u skladu sa zakonom. Naravno, e, ako oni budu sada smatrali da je potrebno organizirati nekakav, da oni, da oni trebaju organizirati nekakav koncert, mi ćemo im ukazati da to nije njihov posao, ali kako mogu utjecati da taj koncert bude organiziran i konačno nakon toga ćemo nadamo se napraviti jedno kraće akcijsko planiranje koje će im omogućiti dakle da u idućih šest mjeseci da, da isplaniraju kako provesti te određene stvari, kako komunicirati i sa samim sektorom i sa e, jedinica odgovornima u jedinici lokalne i regionalne samouprave, konkretno u, odgovornima u gradu Karlovcu, e, a na taj način vjerujemo da će biti osnaženi, jer kad oni vide e, smisao onoga što rade, kada vide da utječu, kada vide da, e, da mijenjaju stvari, onda vjerujemo da će i u budućnosti i ovaj mandat savjeta, a i ovi budući da će biti osnaženi da rade kvalitetne stvari za mlade u Karlovcu. Što oni mogu napraviti kad se obrate dakle, nekom od nadležnih odjela u gradu ili gradskom vijeću i to sada bude odbačeno ili uopće niti ne uzeto u razmatranje koje su sada njihove daljnje, daljnji koraci koje mogu napraviti. Daljni koraci, funkcija savjetodavnog tijela jeste da savjetuje to ne znači nužno da će savjeti biti prihvaćeni. E, njihova dužnost je e, da, da časno i pošteno obnašaju taj posao, da daju one savjete koje, za koje oni smatraju da su u interesu mladih u gradu i da su, e, i da su ovaj, jednostavno koji su u skladu sa njihovim integritetom i poštenjem prema kojem trebaju valjda djelovati i živjeti. Međutim, to je njihov dio posla. Njihov dio posla je da savjetuju. Dio posla jedinic e, predstavnika vlasti je da, da provode dobru politiku. Ako predstavnici vlasti odbijaju dobru politiku, to je njihova odgovornost. Ne odgovornost članova savjeta. A nakon toga jednostavno predstavnici vlasti će putem demokratskih mehanizama biti odgovorni e, glasačkom tijelu među kojima su isto tako i mladi unutar grada. I to je, to je, taj, to je mehanizam, jel? Nije uvijek e, nužno da nekakav utjecaj bude vidljiv, da bude, da bude snažan. Moć je, moguće, a ovdje se radi o jednom mogućnosti da se, da se stvori jedna moć da se utječe na stvari unutar grada ona ne mora biti uvijek vidljiva, ne mora biti uvijek napisana zakonom moguće je tijekom vremena stvoriti običaje da, da savjet mladih se sluša oko važnih stvari unutar zajednice i to je postoji oko brojnih oko brojni, u brojnim zajednicama već sada, ali e, gradske vlasti to, to moraju prepoznati. Ali ono što je zajedničko e, svim i najuspješnijim i najlošim e, onim savjetima koji najbolje i koji najlošije rade, da nikad ne postoji situacija da vlasti E, jednoglasno i vrlo oduševljeno prihvaćaju sve. Toga se jednostavno treba oprostiti. Savjeti na, na nacionalnoj razini, Savjet za razvoj civilnog društva koji je jedan od najutjecajnijih savjeta koji na području e, e, civilnog društva, politike vlade prema civilnom društvu ima vrlo snažan utjecaj koji vrlo snažno surađuje sa uredom za udruge, nema konstantno, znači njihove, njihove pozicije nisu uvijek prihvaćene oko toga, ali to ne znači da će iko dovesti u pitanje postojanje savjeta za civilno društvo, integritet tih ljudi koji tamo sjede i, kvalite, i generalno kvalitetu tog projekta. Tako da e, ne treba vjerovati da da je i u, politici, a i u razvoju da je sada postoji nekakva ta pravocrtna uzlazna linija. Znači da će svi savjeti biti prihvaćeni i onako ne treba, širo otvoren Ne, ne treba, ne, treba to, ne treba u to vjerovati, međutim, ne treba to očekivati. Međutim, jednostavno kažem, e, ono, što je, ono što je iznimno potrebno i, i tu postoji isto tako i zahtjev koji i same organizacije mladih e, mogu e, i što je njihov zadatak, jeste da one pokažu eh, eh, predstavnici, predstavnicima vlasti zašto je važno da se bave mladima. I onda, to je jedan zatvoren krug. I onda kada ovi prepoznaju da, je, da, da oni mogu znači, dobiti nešto u tome da promoviraju e, kvalitetan rad i kvalitetnu suradnju s organizacijama mladih koje nešto rade, koje nešto mijenjaju, koje, koje, e, e, koje u krajnju ruku omogućuju političkim dužnosnicima da se poslikaju to i tamo, jel? Onda, onda, se vrlo, onda se vrlo često i, i puno jasnije i puno, i puno češće slušaju ono stvari koje savjet, koje savjet predlaže. Tako da, da bi se stvorila, da bi se stvorila ta jedna kohezija e, e, potrebno je, potrebno je raditi, ali, nije, ali ono što je iznimno bitno jeste da se, ne, da se odustane nakon prve situacije kada vlast ovaj, kada vlast nešto odbije, jer i kut gledanja vlasti je specifičan. Ne treba, ne treba očekivati da svi, da, da svi e, gledamo stvari na jednak način, iako, ovaj, iako se katka ne slažemo oko toga. Ja ne branim, ja, ja daleko od toga da, da, neću reći da, da u politici ne postoji E, da ne postoji korupcije, da ne postoji mašljenje e, nezainteresiranosti vrlo često za probleme nekih e, društveno ugroženih skupina koje su i marginalizirane, a mladi to u Hrvatskoj u, u velikom dijelu jesu. To je recimo posljednji progres report u 2009. za Hrvatskoj Europske komisije istakao nezaposlenost mladih kao jedan od najvećih problema koji koče hrvatski put kao uspješnom završetku pregovora sa Unijom. Znači i to je, i to je ovaj i, i tu postoje problemi. Znači postoji nerazumijevanje, postoji određena ignorancija u tom području, ali ne treba sada svaku situaciju generalizirati da je, da je to upravo to. Jednostavno vlast ima neki drugi prioritet u datom trenutku, možda ćemo se naći idući put, to je pravi pristup kojemu treba ući unutar kada se ulazi u savjet. slučaju da e, evo, da, da se pojavi takvo pitanje, može li savjet mladih očekivati neku pomoć e, mreže mladih Hrvatske? Mreža mladih prvenstveno surađuje sa organizacijama mladih. Mi branimo interese i i zagovaramo interese naših lokalnih članica. Ukoliko bi neka od naših lokalnih članica nas upozorila da postoji e, da postoji određeni problemi u provedbi lokalne politike za mlade, mi bismo naravno ovaj, u svakom slučaju e, e, stvari stražili, vidjeli što, kako možemo pomoći i potaknuti vlasti da bolje rade. Međutim, znači opet ima sistem kako se to, to je sistem, ali e, savjet je javno tijelo. On je prvenstveno, znači on je osnovan on jedinica lokalne i regionalne samouprave. Tako da savjet treba rješavati, treba rješavati probleme s njima ovo je u stvari jedino ako neka od članica u, savjeta vidi da nešto nešto ima, onda se može vama obratiti. Hipotetski, ako je recimo neka od organizacija mladih, ne mora nužno biti članica mreže, ima svoga predstavnika ili predstavnicu u savjetu mladih i e, ukoliko, ukoliko znači ona uoči da postoje problemi u provedbi lokalnog programa za mlade ili ako ih muči neki problem koji bi se nasticao, ona, e, ta osoba se nama može obratiti za pomoć kao nacionalnom savezu, ali ne kao predstavnic ili predstavnica savjeta, nego kao članica te udruge. Znači, to, tu, tu, tu ne treba miješati kruške i jabuke, jer jednostavno savjet jeste tijelo koje je dio institucionalnog institucionalnog aranžmana e, e, institucionalnog okvira na lokalnoj razini i iznimno je bitno da, da se razdvoji uloga ljudi koju ljudi imaju u savjetu i uloga koju imaju udruzi. Jednostavno ono što je vrlo bitno jeste da, e, da u praksi se pokazuje jedna izvrsna stvar koju zakon otvara je mogućnost da savjet organizira redovito javne tribine, rasprave, konferencije, edukacije. I neki od najboljih savjeta koji rade dobar posao su znači kroz, e, e, kroz redovite konzultacije s organizacijama mladih iz svoje zajednice počeli vidjeti jednostavno i opipavati bilo onih, e, onih čije interese u stvari zastupaju. Tako da u, idejnom smislu e, interesi mladih iz, iz pojedine jedinice, prvenstvo organiziranih mladih, se na najbolji način kanaliziraju preko savjeta. Ako postoji recimo situacija da savjet radi nešto sasvim lijevo u odnosu na interese, e, na interese e, organiziranog sektora mladih, onda to nije dobro. Znači i u pravilu nema, hoću reći, nema razloga da se neko ispred savjeta nama obraća za pomoć. Ukoliko nije dobro e, organizacijama mladih na lokalnoj razini, to bi u pravilu trebalo znači da je savjet blokiran u mogućnosti da kvalitetno savjetuje utječe na lokalnu politiku za mlade. A naravno mi kao mreža smo, nismo misija je naša da u slučaju e, da gradimo transparentnu i kvalitetnu lokalnu politiku za mlade ukoliko postoje nekakvi problemi svako nas slobodno obratiti mi ćemo pomoći koliko možemo. Ok, sada za sam kraj, namjeravate li nastaviti promoviranjem rada i ovim aktivnostima u drugim gradovima u kojima niste još bili? Aktivnosti koje slijede e, su Info tjedan mreže mladih u Zagrebu e, koji počinje 16.11. promocijom spomenutog position papera e, o ovisnosti i aktivnom uključenju mladih u društvo info tjedan e, mreže mladih je e, aktivnost koju provodimo slično kao spomenuti info dani međutim e, u Zagrebu smo imali, poklopilo nam se tako da možemo raditi neki veći broj aktivnosti i malo, i malo jasnije predstaviti naš, naš rad. Činjenica je da ipak u, sjeverno, u, sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mreža momentalno ima i najveće članstvo i da, da, da organizacije pokazuju dosta jak interes za naš rad, pa tako da nam je dosta bitno da se, da se na to koncentriramo. Znači u ponedjeljak ponedjeljak e, predstavljamo taj position paper o ovisnosti i aktivnom uključenju mladih u društvu. Utorak e, imamo skupa sa organizacijom BABE okrugli stol e, EU i mladi gdje ćemo znači pokazati nekakvu praksu edukacija u srednjim školama i jednostavno vidjeti kako mladi vide u Hrvatskoj Europsku uniju, da li je vide kao prijetnju ili potencijalnu perspektivu. U srijedu skupa sa Centrom za mirovne studije promoviramo kurikulu mirovnog obrazovanja i zagovarat ćemo skupa sa njima njegovo integriranje u nacionalni okvirni kurikulum E, četvrtak je namijenjen za konzultacije sa e, lokalnim organizacijama, članicama i potencijalnim novim organizacijama e, koje bi mogle postati dio mreže ili s kojim bi smo mogli aktivnije surađivati i petak je opet namijenjen za konzultacije sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave. da se nadovežem na pitanje o aktivnostima, o aktivnostima mreže u budućnosti po, po, drugim, po drugim gradovima, evo mislim mi smo danas u Karlovcu, mi nastojimo zaista raditi raditi u manjim, u manjim sredinama. Međutim, ono što, je, što želim sa ovim putem isto tako iskomunicirati, bilo je u nekoliko navrata e, situacija da, e, da su pojedine organizacije mladih bilo iz članstva, bilo da nisu članstva, sugerirali kao bilo bi super da vi iz mreže dođete kao onda se vidi da e, i nas i nas se isto tako promovira u, u, tom smislu kao kada, kada dođe, kada dođe, kada mreža napravi nekakav posjet. Mi zaista radimo taj napor da to učinimo što više. Međutim, same organizacije moraju se jako truditi da, da se nametnu svojim, e, svojim lokalnim sredinama. Mi smo svjesni da nije uvijek lako, međutim, uspjeh pojedinih organizacija pokazuje da je to moguće. Na, mi smo jako zabavljeni i često okupirani e, poslom da aktivno zagovaramo neke stvari na nacionalnoj razini. Mi smo sad recimo imali, ja ću reći, vrlo otvoreno konzultacije sa lokalnim organizacijama, članicama, gdje se pokazalo da kada smo pitali, dobro, mislim, ljudi, što vi hoćete da mi sad radimo u ovom idućem periodu, onda se ispostavilo da, da je velik broj stvari za koje su ljudi rekli e, trebali bi to raditi, saznalo se da mi te stvari znači radimo na, već na ovaj ili onaj način, znači za nešto već aktivno lobiramo, za nešto već, e, nešto već javno zagovaramo. A znači ove organizacije, tako se izrazim, na terenu nisu informirane o tome? Pa vrlo često. Mi, pa nas, je, greška. pa nas je to dosta mučilo i onda su mi malo iskusni ljudi kada sam počeo ići po tim europskim edukacijama, seminarima, onda su mi rekli pa kažu to je najnormalnija stvar svih nacionalnih vijeća, jel? A mreža je priznata kao nacionalno vijeće od Europskog foruma mladih i mi smo e, ta kandidatska članica. Ali mi se s tim ne mirimo, jel? Mi imamo web stranicu mi je konstantno punimo novim stvarima, radimo, imamo taj Youth Info sekciju gdje dnevno se objavljaju 5 do 6 vijesti vezanih za sektor, znači različiti treninzi koji dolaze iz Europe, mogućnosti koje se mladima pružaju dnevno e, za svaku aktivnost koju mi e, e, napravimo, mi izvještavamo o njoj na, na stranicama, znači potrebno se malo informirati i uključiti oko toga. Međutim, mi isto tako tražimo jednostavno načine, ovaj, sada je mreža isto tako u u, u periodu strateškog planiranja kako poboljšati komunikaciju s članicama. S pojedinim članicama provodimo zajedno projekte, e, određene stvari. E, e, sa, sa pojedinim članicama nastojimo dakle progurati neke javno zagovaračke inicijative, posebno kada radimo neke, neke stvari za koje pojedine članice imaju specifičnu ekspertizu, koristimo njihova znanja jer su oni mreža isto tako. Evo primjerice, konkretno kada si me pitao za problem ovisnosti, kaže, mreža se time nije bavila, istina je. Međutim, mi imamo organiz, više organizacija unutar e, mreže koje, su, koje, koje se imaju vrlo kvalitetne i propulzivne programe u tom, u, tom polju. I naravno da je onda iznimno bitno da, uh, smo mi koristili njihova znanja. Znači, postoje načini da radimo neke stvari zajedno s članicama, ali u konačnici treba isto tako osvijestiti da su i članice mreža, da se mogu obratiti nama kao uredu mreže i o upravnom odboru i da smo, i da smo mi tu radi njih. Ali da bi znali što trebamo napraviti, moramo i mi o tome biti informirani. Znači moraju se same organizacije širom Hrvatske, evo tako u Karlovcu, javiti vama, reći kojim problemi šta im treba i tako dalje, inače se niti ne može znati šta je, pa- kakva je situacija. Pa sigurno, mi ćemo, mi ćemo pomoći u granicama naših mogućnosti. Nažalost, e, nažalost, svi moraju biti svjesni da jedne vrlo važne stvari, oblici organiziranja kakva je mreža u inozemstvu, u, zemljama sa razvijenim e, okvirom na, e, nacionalne politike za mlade imaju obično vrlo vrlo snažnu podršku od države i resornih ministarstava. Kako je kod nas situacija? Kod nas je situacija jako, jako porazna. Znači, e, Ministarstvo obitelji e, i branitelja međugeneracijske solidarnosti financijski jednostavno vrlo otvoreno treba reći ne podržava mrežu mladih Hrvatske. Nakon događanja ovaj, e, sa posljednje nacionalne konferencije u Bjelolasici e, kada je e, radi, radi prosvjeda koji je organizirala tamo mreža mladih Hrvatske radi činjenice da, da prijedlog novoga nacionalnog programa za mlade prema našem sudu nije bio zadovoljavajući, da su iz njega izrezani brojne mjere koje su bile iznimno relevantne plus što su u ovim koje su, su dovedene, e, koje su uvedene u program nisu e, stavljeni kvalitetni implementacijski mehanizmi e, koji bi jamči, zapravo mehanizmi koji bi jamčili kvalitetnu implementaciju ili provedbu i vrednovanje same provedbe nakon toga jednostavno imamo jednu, jedno stanje ovaj, jednostavno tišina, zatiši zatišje u komunikaciji. Jel? E, mi se nadamo da ćemo to obnoviti. Evo, e, gospođa Martina Štabi je sudjelovala na zadnjim konzultacijama e, iz Ministarstva obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti, je sudjelovala na zadnjim konzultacijama u Osijeku i dala nam je zaista vrijedne inpute. Vjerujemo da će to biti ovaj nekakva, ovaj buduća perspektiva kvalitetnosti kvalitetnije suradnje jer, to je zaista jako bitno za, za, komplet, za sve mlade u Hrvatskoj da imamo e, jasan, jasan odnos između krovne organizacije i organizacije e, i, i resornog ministarstva. Ono što je prvi korak u svakom slučaju jeste da se da da se treba provesti e, mjera nacionalni novi nacionalni program za mlade je sada usvojen na vladi nedavno Eh, ono što je iznimno bitno jeste da se, da se provede jedna mjera koja, eh, koja nacionalnog programa koji će jasno definirati kriterije, eh, jasno definirati kriterije za organizacije mladih tako da bi omogućili da, da, da se jasno zna koje su krovne organizacije, nacionalne organizacije i da se sukladno tome dodjeljuju određene financijske potpore. Nipošto to ne znači da je mreža zauvijek treba postati, ostati krovna organizacija ukoliko mi ne, ne budemo zadovoljavali kriterije ovaj, za i mladih i samoga sektora mi trebamo kvalitetniju suradnju sa državom jer da bismo e, mi zaista bavili se nekim stvarima koje su zaista od interesa, znači javno zagovarali, lobirali neke kvalitetnije politike, provodili istraživanja što brojna e, nacionalna vijeća koja, e, e, koja su financijski stabilnija od nas mogu, mogu raditi zato, zato je potrebna određena, određena ovaj, čvršća suradnja sa državom, ali naravno koja je u svakom slučaju mora jamčiti znatnu autonomiju u djelovanju i mogućnost da, se i pojedina kritika koja se čuje iz civilnog sektora ne shvati uvijek kao znak neprijateljstva. Ok, Nikola, puno ti hvala. Možeš samo za kraj reći na koje adrese se može potražiti sve ove informacije o mreži mladih Hrvatske? Naša web stranica je www.mmh.hr mm, Možete nas dobiti u uredu na broj telefona 014573937 e, e, i to je to, mislim, informirajte se o, aktivnostima mreže, e, svako je slobodan se obratiti sa nekim pitanjem ukoliko postoje nekakve nejasnoće i kažem evo e, ja, ja, se, ja se iskreno nadam da možemo pomoći lokalnom članstvu, mi imamo zaista sa udrugom domaći već dugo godina jednu izvrstnu suradnju. Zahvaljujem vam se što ste nas spremili. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras u razgovoru sa Nikolom Bukovićem e, iz Mreže Mladih Hrvatske. Slušajte nas dalje u našem redovnom terminu utorkom od 20 sati emisija Sektor 3 realizira se zahvaljujući donaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želim ugodan ostatak večeri i do slušanja od ponoću.